shuni sunnat deymiz yer yuzida odam alayhissalomdan to qiyomatgacha bo'lgan insonlarning payg'ambarlar bundan mustasno har qanday kishi o'zini huzurida bir munkar ish bo'lsa shuni biror bir narsani rioya qilib xoh o'zining obro'siga putur yetib qolishligi yoyinki shu odamning bir ko'nglini og'rib qolishligi yoyinki bu odamlarning ko'pchilikligini hisobga olib menga dushman bo'lishib qoladi va kuchim yetmay qoladi deb rioya qilib yoyinki boshqa bir sabablar bilan o'zini huzurida bo'lgan munkarni qaytarmay qo'yishligi bu tabiiydir har qanday amallik bir olimni tarixini tekshirgan bo'lsangiz huzurida bir munkar ish bo'lgan vaqtda bir necha bor qaytarolmay qolgan ko'proq bizni davrimizda obro'ga putur yetib qolishlik yo bir fitna bo'lib qolishligi yoinki boshqa bir narsalarda shuning uchun yer kurrasidagi hech kim hujjat bo'la olmaydi magar payg'ambarlar hujjatdir payg'ambarlar alayhissalom ularning huzurlarida yer kurrasidagi hamma odam jamlanib turib payg'ambar bir payg'ambar o'tgan davrda shu payg'ambarning huzurida munkar ish bo'lgan bo'lsa qaytarmay qolganlar albatta qaytargan xususan rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida yakka qolgan vaqtlarda ham yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lgan bo'lsa ham shu narsaga noroziliklarni bildirganlar va qaytarganlar shuni shuning uchun payg'ambar alayhissalom huzurida bir amal bo'lgan bo'lsa shu amalni indamagan bo'lsalar man qilmagan bo'lsalar shu hujjat bo'ladiki shu narsaning qilinishligi qilinadigan amal bo'lsa, qilinishligi mumkinligiga, yeydigan narsa bo'lsa, shu narsani yeyishlik mubohligiga hujjat bo'ladi. Masalan, Xolid ibn Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bob deb arab tilida, biz o'zbek tilida vallohu alam botmunchoq deydi. Bu kaltakesakka o'xshagan bir hayvon bo'lsa, kattaroq hayvonni yeganlar shunda buni mana tarixga nazar qiladigan bo'lsak banu tamim qabilasi shu bob degan arab tilidagi hayvonni yeyish odatlari bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni yeyishlikka odatlanmaganliklari uchun tabiatan yemaganlar ammo ibn validning yeganlarini qaytarmaganlar shu narsa hujjat bo'ladiki bizga arab tilida aytilgan bob degan hayvon yeyishlik muboh ekanligiga hujjat bo'ladi biz so'zlari buyruqlari haqida ko'pimiz ma'lumotga egamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'lgan amalni indamaganliklariga bitta hujjat shu bo'ladi va bundan boshqa ko'p hujjatlar ham bor xullas sunnat agar biz hujjatligini tan olmaydigan bo'lsak billah unda juda ko'p biz hukmlarni bilmagan bo'lardik masalan alloh subhanahu va taolo namoz o'qishlikka buyurdi bizni namozning ertalabki va tushdagi va asr vaqtidagi shomdagi xufondagi namozning nechi rakatligini bizga sunnat bayon qilib berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaliy suratda shuni ko'rsatdilar va alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoatni o'ziga bo'lgan itoat bilan barobar qildi Man yuti'ir rasul faqad ata'a Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasini yaxshi ko'rishligini alomatini rasuliga ergashishlik bilan isbotlashlikka buyurdi استعيذ billah qul in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ayting ey muhammad alayhissalom dedi alloh taolo agar ollohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahmdil zotdir. Demak, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun nima yo'l tutmoqligi kerak? Faqat u bitta yo'l bor. U yo'l Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi ergashishlik buyurgan buyruqlari bor ba'zi buyruqlar borki bularni aytib buyurganlar ba'zilari borki rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmasdan o'zlari qilganlar buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bilamizki shu amallarda ergashsak albatta bizga katta ajr bor shuning uchun alloh subhanahu va taoloning muhabbati faqat rasuliga ergashgan kishilargaginadir Alloh va'da qilyapti shart jazo bilan agar rasuliga ergashsanglar Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deydi. agar shu oyatni tushunganimizda biz har bir o'zimizning ahvolimizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga muvofiq qilgan bo'lardik biz bu oyatni tushunmaymiz birodar millatdan ollohni yaxshi ko'raman desak olloh bizni bir marta yaxshi ko'raman demasa bu bekor birodarlar agar bir marta ollohni yaxshi ko'raman desaku olloh bizni ham javobiga bir marta yaxshi ko'raman desa mana bu narsani e'tibori bor mana buning yagona yo'li rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashlikdir. agar bundan boshqa yo'l bor deb allohni muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun bundan boshqa yo'l bor desa bu kishi albatta xato qilgan kishi <clears throat> alloh subhanahu va taolo rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qur'oni karimning bayon qilib berishlik uchun sizga qur'onni tushirdik degan oyatga asosan وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم yatafakkarun demak bayonni alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qur'onni tushunishligimizda birinchi bu kishining hadislari bilan tushunamiz birinchi tafsir avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek qur'onni qur'on bilan tafsir qilishlik ikkinchi qur'onni hadis bilan tafsir qilishlik mana bu narsa chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo bayon mo'jizasini berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarining hammasi qur'onning mazhar ya'ni ko'rinishi edi kana xuluquhul Qur'an. Oysha onamiz rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqlaridan so'ralgan vaqtlarda qisqa jome ma'no javob berdilarki, xulqlari edi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa, qilganlar, Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa, qaytganlar. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo <clears throat> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sifatlarida sizlarga qur'onni kitobni ta'lim beradigan va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni jo'natdim deb minnat qildi Sa'id billah لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين hikmatni kitobga atf qildi ya'ni sizlarga alloh subhanahu va taolo minnat qiladiki mo'minlarga ulardan o'zlarining jinslaridan elchi jo'natdi ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularning axloqlarini poklaydigan va ularga kitob ta'lim beradigan va hikmatni bu yerda biz bir necha nuqtani bilmoqligimiz kerak birinchi tilovat qilib beradigan tilovat rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga kelgan shu tilovat qiyomatgacha biz o'qiyotgan qur'oni karimdir yatlu alayhim ayatihi demak ollohning oyatlarini tilovat qilib beradi bu alohida bir ta'limdan boshqa narsa ekanligi ishora bo'lyapti tilovat lafz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh tarafidan nozil bo'ldi va shu oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tilovat qilib berdilar mana shu tilovat qilingan oyatlar qur'oni karim kitobni ta'lim beradigan demak qur'onning bizga o'rgatadigan va val hikmatni ta'lim beradigan demak hikmat nima bu haqda boshqa oyatlar ham bor hikmatni ko'proq mufassir ulamolar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga tafsir qilganlar Demak, hadislarini Alloh subhanahu va taolo hikmat deb atayapti. Va hikmatni kitobga atf qilyapti. Bu boshqa oyatlardan والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة boshqa o'rinlarda ham kema arsalna fikum rasulan minkum yaslu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukum il kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala taolo azvoji ve zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikme bana bu bunda ham bilen ifade ifodalanyapti Şunun için ahli hikmat kim degan savolga ahli hadislar deb javob berilishlik to'g'ri bo'ladi demak hadis ilmini o'rganib bilgan kishilar hikmat egalari <clears throat> kimga hikmat berilgan bo'lsa unga ko'p yaxshiliklar beriladi demak bir kishi hadis ilmida hadis ilmini o'qib shunga mohir bo'lgan bo'lsa unga ko'p yaxshiliklar beriladi sunnatdan inson bizni davrimizga kelib sunnatni tark qilishlik shoyi bo'lib qoldi birodarlar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga va u kishining qilgan amallariga va u kishining huzurida qilingan amalni qaytarmagan amallariga amal qilishlik bizning davrimizda ko'p bo'lib qoldi lekin avvalgi kishilarning sunnatni tark qilishlik haqida o'ylashmasdi lekin sunnatdan ziyoda amal qilish haqida o'ylashardi bu haqda biz nima deb tushunmoqligimiz kerak ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha amal qilishlikni nima deb tushunmoqligimiz kerak bu savolga bo'lgan javobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lgan voqeani bilan javob beramiz جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم فقالوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني uch kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonadonlariga kelishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ibodatlaridan savol qilishdi ular xabardor qilinishdilarki ya'ni xabardor bo'lishgandan keyin oz sanashdi bu ozu deyishdi bu amallar bu ibodatlar ozu deyishdi e deyishib bunga biz qayerdayu rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda u kishini gunohlari mag'firat qilingan shuning uchun shunchalik amal qilsalar bo'laveradida bizning gunohimiz ko'p biz ko'proq amal qilmoqligimiz kerak deyishdi işte. birinchisi aytdiki men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman umrim bo'yi ikkinchilar aytdiki men umrim bo'yi ro'za tutaman hech qachon ro'zam ochmayman Uchinchilari men ayollardan chetlanaman, ya'ni turmush qilmayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda bu so'zlardan xabardor bo'lganlardan keyin aytdilarki, shunday shunday degan sizmisizlar? Ammo men Allohga qasam ichib aytamanki, ichinglarda Allohdan eng qo'rquvchilarman va eng taqvodorlarman. Shunday bo'lib turib, nafr ro'za ham tutaman va ba'zi kunlarda ro'za tutmayman va kechqurunda namoz ham o'qiyman va uxlayman ham dedilar va turmush qilaman dedilar bu meni yo'lim dedilar shu yo'limdan bosh tortayotgan odam mendan emas dedilar ya'ni davomiy ro'za tutgan odam davomiy kechqurunda bedor bo'lib o namoz o'qib chiqqan kishi turmush qilmasdan o'zini hayotdan chetga olgan kishi mendan emas meni yo'lim emas bu dedilar demak ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha ko'proq amal qilaman degan maqsaddagi bo'lgan amal sunnatga xilofdir xuddi sunnatdan pastda amal qilib yurishlikdan farqi yo'qdir birodar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'liga bir narsa qo'shishlik bilan olib tashlashlikni farqi yo'q qo'shgan odam bu nuqsonli bo'lib qolgan men qo'shay demaydi meni gunohim ko'p deb turib qo'shadi bu ayni bir shaytonning insonni qalbiga kiradigan yo'lidir alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyurganda fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ahli kitoblarga xitob qildiki alloh taolo ey ahli kitob dininglarni haddinglardan oshmanglar ya'ni ko'rsatilgan buyruqdan ko'p amal qilaman deb o'ylamanglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurilgandek istiqomatda turing inson agar bir yo'lda ketishlikka buyurilgan bo'lsa shu yo'ldan pastlamang ham yuqorilamang ham degani tushunarli bo'ladi shu yo'lda to'g'ri yuring degani pastlamang ham pastga ham tushmang yuqoriga ham chiqmang degani bo'ladi lekin alloh subhanahu va taolo bu yerda to'g'ri istiqomatda bo'ling yo'ldan tashlaning demayapti yo'ldan tug'yon qilmang haddingizdan oshib tug'yon qilmang deyapti bu oyat shunga dalolat qiladiki insonning adashishligi pastlab adashmaydi ko'proq ko'proq haddidan oshganlikdan adashadi va dinga bo'lgan zarar ham ko'rsatilgan haddan oshishlik bilan vujudga keladi hozirgi vaqtda kitobi sunnatda yo'q bo'lgan amallar dinimiz shunday bir sodda to'g'ri din edi buyurilgan narsani qilmasdan boshqa narsalarni qilib yurishlik natijasida biz dinimiz zaiflashdi birodarlar hozirgi vaqtdagi ko'p kishilar tarafidan o'ylab chiqilgan ba'zi bir nafl ibodatlar o'zi aslida kitobi sunnati rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni qilmaganlar mana bu narsalarni o'ylab qilinishlik borib borib insonni u shirk amallariga ham kirib ketishlikka mana shu tug'yon sabab bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga bir kishi keldilar arobiylardan sahroyi kishilardan bir kishi keldilarda kelib yo rasululloh Alloh buyurdimi o'zini yakkaligini tasdiq qilib va sizni Alloh tarafidan haqiqiy elchi ekanligingizni tan olishligimizga ha dedilar Alloh buyurdimi bir kecha va kunduzda 5 vaqt namoz o'qishlikka ha dedilar Alloh buyurdimi bir yilda bir oy ro'za tutishlikka va Alloh buyurdimi molimiz nisobga yetsa zakot berishlikka va haj qilishlikka deb birma-bir so'radilar. Har biriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deb ta'kidlab javob berdilar. Aytdilarki, sizni jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, shundan ko'paytirmayman ham, kamaytirmayman ham dedilar. Va chiqib ketdi. aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim ahli jannatni ko'raman desalar shuni ko'rib qo'ysin dedilar bu degan so'z birodarlar agar shuni biz qilsak shirkdan salomat olamiz va ollohni buyrug'ini o'zini qilsak biz shirkdan salomat bo'lib ollohni buyrug'ini qilishlik bilan jannatga dohil bo'lamiz lekin juda ko'p kishilar o'zini qiynab juda ko'p amallarni qilmoqchi bo'ladi tekshirib qarasangiz aksari shirk birodarlar olloh buyurmagan rasuli qilmagan bu ishlarni qiynalib o'zi qiladida borib tekshirib qarasangiz shirk bo'ladi undan tashqari tamomiy odamlarning dindan voz kechib ketib qolishliklariga mana shu odamlar sabab bo'ladi dinni og'ir qilib bir ko'rsatiladi La yushadid ahadin illa g'alabahu. Din juda qulaydir. Sunnat juda qulay. Lekin inson shu narsalarni, sunnatlarni tark qilishlikka kuch sarf qiladi, pul sarf qiladi. O'zini boshqalarga qalbida o'zini boshqalarning yo'lini qilayotganligini o'zi bilan Allohning o'rtasida sir birodarlar. Haqiqatda o'zidan savol qilsin. Nima uchun sunnatlarni tark qilib yuribdi? buni tark qilishlik buni qilishlikka insondan mol talab qilmaydi ba'zi sunnatlarni qilishlikka yo undan masalan biror bir kuch talab qilmaydi lekin uni tark qilishlik molga ham muhtoj va u kuchga ham muhtoj bo'ladi shuning uchun alloh subhana va taoloning azobi qattiqdir gunohga qilgan kishiga nima uchun azob qattiq chunki gunohni qilgan kishi kuch sarf qilib mol sarf qilib turib qiladi gunohni agar gunohni qilmaslikka tek turib olsangiz gunoh qilinmay qolaveradi bunga kuch gunohni tark qilganlik kuch sarf bo'lmaydi odamda ammo gunohni qilishlikka ham mol ham kuch sarf bo'ladi shunga o'xshagan sunnatlarni tark qilishlikka mol sarf bo'ladi kuch sarf bo'ladi va unga vaqt sarf bo'ladi mana bu bilan azob qattiq bo'ladi hozir mavzudan tashqariga chiqishlik bo'lsa ham aytaylik mashq qiluvchi ichimlikni ichgani shariatga xilof bo'lgan katta otarchilarni olib kelib to'y qilgani bu gunoh bo'ladi bu gunohga pul sarf bo'ladi vaqt sarf bo'ladi bunga juda ko'p narsalar sarf bo'ladi ana shuning uchun ollohni azobi qattiq agar shu narsaga molingizni sarf qilmasangiz o'zingizni shu narsada kuchingizni sarf qilmasangiz hech qanday narsa bo'lmaydi nimaga qiyin deydi odamlar nima uchun bu narsalarni qiyin deydi qiyin emas u qalbdagi havo nafs shayton mana bu narsaning gapiga kirib qolganligidan undan ajralishlik qiyin bo'ladi olloh rasuliga ergashing agar ollohni yaxshi ko'rsanglar rasuliga ergashing deng menga ergashinglar deng deyapti alloh taolo rasuliga ergashing pulingiz yoningizga qoladi kuchingiz behuda ketmaydi mana shu narsalarni qaysi narsa hayotingizda xilof sunnat bo'ladigan bo'lsa tekshirib ko'ring shunga molingiz sarf bo'lgan va kuchingiz sarf bo'lgan shuning uchun alloh subhana va taoloning azobi qattiqligini siri shu u biz o'ylaymizki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir arobiy sahrodan kelgan kishiga bir daqiqada dinni o'rgatib qo'ydilar shu bilan ahli jannat bo'lib chiqib ketdi deymiz demak din nihoyatda oson haqiqatda lekin biz uchun nima uchun qiyin biz islom ruhi bilan sug'orilingan qarash bilan o'smaganmiz shuning uchun bizga qiyin va yana biz yashayotgan johiliyat islomni masxara qilgan nizomda yashayapmiz ana shuning uchun bizga qiyin bo'ladi undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan narsadan ko'proq narsani qilishlik kelajakda men bundan o'zimni bu ishdan pokroq saqlay degan tasavvurga olib borib qo'yadi demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgan amallari yaxshi emas ekanu undan siz pokizaroq amal qilmoqchi bo'lib da'voga olib borib qo'yadi shuning uchun sunnatdan ortiqcha ish qilishlik bu mutlaqo sunnatga ziddir mana boshqa shu hadisni boshqa rivoyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbalarida aytganlarki hamdu sano aytganlaridan keyin فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية odamlarga nima oldiki men qilgan ishdan o'zlarini chetga olishib bundan biz pokroq bo'laylik deyishyapti qasam ollohgaki men ollohni ularni ichida eng tanuvchirog'iman va ollohdan eng qo'rquvchirog'iman dedilar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amallari ollohdan eng qo'rquvchi kishi bo'lishlikka olib boradi ashoblar hammalari sunnatga qattiq amal qilishgan ekanlar chunki qur'oni karimdan keyingi eng murojaat qiladigan asosimiz sunnatdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlari ham shu bo'ldi mana hajjatul vadoda kitobullohi taala va sunnatun nabiy deb o'zlarining eng zarur bo'lgan vasiyatlarini qildilar alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashlikka o'zining azaliy kitobida ko'p joyda buyurdi Alloh rasuliga ergashinglar shoyat rahim qilinarsizlar Qur'oni Karimdagi Alloh rasuliga bo'lgan itoatga bo'lgan buyruqda ba'zi o'rinlarda itoat takror bo'lsa ham, ba'zi o'rinlarda takror bo'lmaydi. Nima uchun? Rasuliga bo'lgan itoat Allohga bo'lgan itoatning ayni o'zidir. Va ati'ulloha va rasul o'rtada va atiyu takror bo'lmayapti. Ammo o'zlarimizdan bo'lgan rahbariga islom peshvosiga itoat qilishlikdachi o'ylab ko'rsak albatta itoat takror bo'lmagan masalan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar. Itoat takror bo'ladi. Chunki itoat bu tomoni nosib bu oyatdan rasuliga bo'lgan itoat ayni alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatdir chunki va hawa illa u kishi havodan gapirmaydi va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan rahbariylarga ya'ni islom peshvosiga itoat qilinglar degan o'rinda atiyu kalimasi atrof kelmaydi nima uchun bu narsadan biz bilamizki o'zimizdan bo'lgan islom peshvosiga bo'lgan itoat asli emas agar bu itoat shunga bog'langanki Alloh rasulining so'ziga muvofiq buyruqni qarangki o'zimizdan bo'lgan musulmon peshvoni buyrug'iga itoat qilishlik ham qaraymiz Alloh rasulining buyrug'iga muvofiqmi yo'qmi muvofiq bo'lsa ina itoat Shuning uchun bu yerda itoat kalimasi zikr qilinmayapti. Yana inson uning amr o'zidan bo'lgan peshvoga bo'lgan itoatni asosiy narsa deb tushunib qolmasligi uchun shu oyatdan keyin va ulil amri minkumdan keyin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Agar biror narsada kelishmay qolsanglar, o'zingizlardan bo'lgan peshvoga murojaat qilib qaytarib ko'ringlar demayapti Alloh taolo. Alloh va rasuliga qaytaringlar. Alloh va rasuliga qaytarsanglar shunda haqiqatni topib olasizlar. Bu agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Bu sizlarga yaxshi hozirda ham va kelajakda ham bu go'zalroqdir. Bir savol bo'ladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini biz tark qilsak, buning hukmi nima degan savol bo'ladi. Buyurgan sunnatlarini tark qilsak, gunohkor bo'lamiz. Buyurgan sunnatlaridan boshqa sunnatlar ki ular qildilar, buyurmadilar. Bu narsani qilishlik afzal ekanligida ajr ulanishligimizda shak shubha yo'q lekin qilmaslik bu narsani maskutun anhu deyishganlar ba'zilar ya'ni shunday qolgan qilgan kishi ajrlanadi استعيذ بالله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم buyurgan sunnatlarni tark qilishlik oxiratdagina jazo bo'lib qolmasdan dunyoda ham jazolanishlikdan xoli qolmasligini Alloh taolo ogohlantiryapti mana bu oyatda. Ya'ni shu oyatni tafsirlida Rasulini buyrug'iga qarama-qarshi bo'lgan kishilar hushyor bo'lsinlarki, ularga fitna yetib qoladi yo alamlantiruvchi azob yetib qolishligi mumkin shu oyatni tafsirida ba'zi kishilar aytishar ekanlarki fitna nima ya'ni bu yerda demak azabun alim bu oxiratdagi azob fitna nima fitna ba'zilar aytganidek qalbida bir zayiq noto'g'ri narsaga moyillik paydo bo'lib qoladi. Rasulini buyrug'ini qilmagan kishining qalbida noto'g'ri yo'lga bo'lgan moyillik paydo bo'ladida da shun bilan halok bo'ladi. Ba'zi kishilar aytgan ekanlarki, kufr fitnasi, nifoq fitnasi bid'at fitnasi mana bu fitnalar deyiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlarni qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak, birodarlar. Chunki takror aytamiz, sunnat biz qanday bildik? Kechki namoz, ertangi ertamangi namozlarning necha rakatligini? zakotning nisobini qanday bildik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan bildik shu kishiga itoat qilib biz shu suratda namoz o'qiymiz ulamolarning aksarlari وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا rasul sizlarga bergan narsani ushlanglar qaytargan narsadan qaytinglar degan oyatlar فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ergashinglar iymon Allohga iymon keltirgan bu nabiyul ummiya iymon keltiringlar Allohga iymondan keyin shunga rasuliga iymon keltirishlikka buyuryapti va ergashinglar, shunda hidoyat topasizlar deb hidoyatni ergashishlikka qayd qilingan oyatlardan bil shundan xulosa chiqarishib aytgan ekanlarki, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini buyurgan sunnatlarini inkor qilsa, kufr degan ekanlar. shuning uchun biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana illi utitul kitaba va mislahu ma'ahu ala yumsiku rajulun sab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bi bihadha al-qur'an فما وجدتم فيه من خلال من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ogoh bo'linglarki menga qur'oni karim berildi va Qur'oni Karim bilan birga shunchalik ilm berildi degan ekanlar. O'zini suyanchig'iga o'zini to'q tutib shunday kishilar bo'lib qolishligi mumkinki, sizlarga aytadigan Qur'on sizlar bo'ladi sizlarga. Qur'onda topgan halolni halol deylar. Qur'onda topgan haromni harom deylar, deydigan kishilar chiqib qolishligi mumkin. Shundan ogohlantirdilar. Bizni diyorlarimizda ham shunday kishilar paydo bo'lib qolgan birodarlar. Faqat Qur'on bizga yetadi. Hadislarni bizga bunda ko'p har xil gaplar qo'shilib ketib qolgan degan toifalar bor birodarlar. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishlik lozim bo'lmaganda alloh taolo bizni vattabiuhu deb buyurmagan bo'lardi rasuliga ergashinglar deb buyurmagan bo'lardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan narsani ushlanglar qaytargan narsadan qaytinglar demagan bo'lardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qur'on va qur'oncha ilm berildi dedilar shuning uchun faqat qur'onni o'zidangina hujjat bizga yetadi hadislarni keragi yo'q degan kishi bu odamning kufrda bo'lishligi muqarrardir ana shu qur'onni inkor qilayotganidir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana miqdod ibn madi karab roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar va keyin aytdilarki يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar keyin aytdilarki sizlarni bittalaringlar meni yolg'onchi qilib qolishligi mumkin dedilar kerilib dedilar yolg'onchi qilishligini ma'nosi nima uni bayon qildilarki meni hadisim unga aytilsa biz bilan sizlarni o'rtanglarda ollohni kitobi bor shunda topgan halolni halol deymiz topgan harom narsalarni harom deymiz deydigan odamlar meni yolg'onchi degani dedilar meni sunnatim meni buyrug'im bilan harom bo'lgan narsalarni qabul qilmasa qur'onni o'ziga kifoyalansa meni yolg'onchi degani dedilar va ogohlantirdilarki ala ogoh bo'linglarki rasululloh harom qilgan narsa olloh harom qilgan narsaga o'xshaydi dedilar xuddi o'zi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini nihoyat darajada mahkam ushlashdilar. Bu kishining sunnatlariga xilof ishni qilgan odamlarni tobiinlar, ashablar, tobiinlar nihoyatda ularga nafrat bilan turishdilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuga Ba'zi odamlar kelishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar deb Abdulloh ibn Abbos aytganlarda Abu Bakr Umar radhiyallohu anhumolarni so'zlarini hujjat qilishgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, "Yusiku an alaykum hijaratun Yaqin kunda sizlarning boshingizlarga tosh yog'adi dedilar. Tosh balosi tushadi. أقول قال رسول الله صلى الله عليه aytdilarki حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة hadis o'qib bergan vaqtlarda Allohning kitobidan ham bir o'qib bering Allohning kitobidan ham tafsir qilib bering dedi hadislarni o'qib berayotgan vaqtlarda shunda g'azablari keldilar والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل احكام الزكاه الى غير ذلك مما جاءت به السنه من تفاصيل الاحكام. من حديث o'qib berayotgan vaqtlarida Allohning kitobidan ham tafsir qilib bering deganlarda g'azablari kelayotgan ekanlarki, sunnat Allohning kitobini tafsirida degan ekanlar. Sunnat bo'lmaganda peshinni to'rt rakat ekanligini bilmasdik. Shomni uch rakat ekanligini bilmasdik. Ertalabki namozni 2 rakat ekanligini bilmasdik va zakotning hukmlarini bilmasdik va hokazo sunnatda bayon qilingan narsalarni bilmasdik dedilar. birodarlar bizni bir hozirgi hayotimizda men mavzudan chiqishni uchun bir narsani aytib qo'ymoqchiman ollohni kitobidan tafsir qilib bersangiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan bayon qilib bersangiz u bir bizga mavlud o'qib bering deydi bu birodarlar qalbimizni hozir qorayib qolganligi bu kuladigan ish emas birodarlar Allohning kitobidan, Rasulining sunnatidan o'qib bersak, to'xtating buni mavlud o'qib bering demaydi, lekin amalda shunday bo'ladi. Qoniqmaydi. Imom Barzanji Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlarini yozgan. U kishining ahvollarini, holatlarini yozgan. Biz bu narsani o'rganishimiz kerak, u kishining tarixlarini hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. hadis o'qib berayotganlarida bu kishi ollohni kitobidan tafsir qilib bering deganlarda g'azablari kelgan ekan har bir gapirayotgan so'zimizni bir hisobini bilib qo'ymoqligimiz kerak birodarlar abdulloh ibn umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning La tamma'u ima Allohi masajidalloh. Allohning masjidlaridan Allohning ayol bandalarini man qilmanglar deb ya'ni er kishilarga xitob qildilarki, ayollar masjidga borib ibodat qilaman desa man qilmanglar degan hadis shariflarni Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayotganlarida farzandlarning bittalari vallohi lanamna'anna Allohga qasam ichib aytamanki, ali g'ayurlikdan, ya'ni ayoliga g'ayurlik qilib u hozirgi vaqtdagi o'xshagan bozorga chiqsa yo'l qo'yib, hamma bema'ni ishga yo'l qo'yib turib, masjidgagina man qilishlik emas, birodarlar. Ayoliga g'ayurligidan ayolim hech kimga ko'rinmasin degan haligi erlik g'ayurligi kelib, qasam Allohgaki man qilaman. Ayollarni man qilaman deganlarda Abdulloh ibn Umar g'azablari kelib va sabbahu sabban shadidan. Juda qattiq suratda ya'ni hayodan tashqari bo'lgan so'z bilan so'kkan ekanlar o'g'illari. وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنا معنا Alloh Rasululloh shunday dedilar desam, men qaytaraman deysana. Ba'zi rivoyatlarda bor, senga mutlaqo gapirmayman deb qasam ichgan ekanlar olloh uchun seni dushman tutaman degan ekanlar abdulloh ibn mug'affal muzlamiy roziyallohu anhu bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir yaqinlari u begona odam emas birodarlar ya'ni o'zini qadrdon birodari toshni shunday ko'rsatib birovga ishora qilish qoidasi bor masalan bir kishi bir tosh ko'rsa shunday ishora qilib birovga yoki qara demoqchi bo'lsa gapirmasdan shuni burmoqchi bo'lsa shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tosh otayotganligini ko'rib qaytarganlar va aytganlarki Bu bu kichkina toshni chertib ishora qilish bitonta ovlamaydi va dushmanni bir ezib qachalamaydi-yu, lekin bu narsa birovga tegib tishiga sindirib qo'yishi mumkin va ko'zini o'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu tosh otishni otmanglar, bunday ishorani bu suratda qilmanglar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytsalar, keyin buni eshitganlardan keyin yana shu tosh otayotganliklarini ko'rdilar. aytdilarki vallohi la la kallamtuka abadan ukhbiruka anna rasululloh sollallohu alayhi vasallam yanha anil kharf thumma ta'udu shu to'satayotganliklarini ko'rib Allohga qasam ichib aytamanki senga abadiy gapirmaganim bo'lsin men senga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu toshni otib ishora qilishlikdan qaytarganlar desam sen yana qaytib qilyapsan degan ekanlar shu vaqtda emas boshqa vaqtda imom bayhaqiy ayub saxtiyoniy bu kishi ulug' tobiinlardan hisoblanadi ayyubi saxtiyoniy allohni rahmati bo'lsin tobiinlar ichida nihoyat darajada katta bir hurmatli tobiinlardan shu kishi aytgan ekanlarki "Idza haddatha rajula bi sunnatin فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن حالا أنه ضال bir kishiga sunnatni aytib bersang sunnat tushunarli bo'ldi darsimiz avvalda aytsang u qo'y qur'onni bizga qur'ondan xabar bergin desa bilginki shu adashgan odam degan bizni davrimizda ham biz kitobi sunnatga qarshi bo'lgan odamni mutlaqo qarshimiz shuni yaxshi bilib olishimiz kerak bir odam qur'onni o'ziga kifoyalanib qolgan odamga ham qarshimiz qur'onni o'zini ma'nolarini mutlaq bilmasdan ko'pchiliklar qur'onni o'zi bizga yetadi degan toifalar borki mana bu toifalar shubhasiz adashgan odamlar shu qur'on bizga bo'ladi degan gapida kazzob bo'lgan odamlar chunki qur'oni karim ularga aytyaptiki shu qur'oni karimda biz sizga zikr ya'ni qur'onni tushirdik odamlarga o'z odamlarga tushirilgan narsani bayon qilib berishligingiz uchun deyapti rasulullohni bayonlari nima u kishining hadislari va amaliy sunnatlaridir hatto imom ahmad ibn hanbal rahimahulloh shu kishi aytgan ekanlarki la tuqallidni ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا menga ham taqlid qilma ergashma imom molikka ham imom shofiyga ham ergashma ular qayerdan biz qayerdan olgan bo'lsak shu yerdan olaver sen ham degan ekanlar mana bu narsalar biz yana aytgan ekanlar imom ahmad ibn hanbal ajab isnodni bilgan kishilargaki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih ekanligini biladida va Sufyonni g'ayiga o'tadi. Sufyoni Savriy bu juda katta bir muhaddis olimlardan. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal, "Fal yahzani allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim." Shu oyatni o'qib hala o'qigan oyatimizni fitna nima bilasanmi dedilar al fitnatu ash-shirk. fitna shirk degan ekanlar kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan bo'lgan sunnatniga qarama qarshi ish qilsa unga shirk fitnasi yetib qolishligidan qo'rqsin degan ekanlar abu yuqoridagi so'zlardan shuni bilaylikki, Imom Suyuti rahimahulloh o'zlarining Miftahul Jannah fil ihtijaj bis sunnah sunnat bilan hujjat ushlashlikdagi jannatning kalidi deb nomlangan kitoblarda iborasi quyidagi bo'lgan so'zni aytgan ekanlar. Ya'lamu rahimakumulloh أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من خرق الكفرة من أشسد ذلك الله إمام سيوتي الله رحمة بسن بليل أركي كم نبي صلى الله عليه وسلم من بر حديث لره خاص سوز لره خاص تيل لره shuni asoslarda ma'ruf bo'lgan sharti bilan hujjat bo'lishligi aniq bo'lganligini bilsa ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa va shu buyurganliklari hujjat ekanligini bilsa bilib turib inkor qiladigan bo'lsa kofir bo'ladida islom doirasidan chiqadi degan ekanlar va yahudlar bilan nasorolar bilan yoinki Alloh o'zi xohlagan kofir toifalar bilan qiyomatda mahsharda bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz yaxshi buni anglab olishimiz kerakki, aziz birodarlar, sunnat bizning islomdagi hujjatimiz bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimdan keyingi hujjatimiz sunnatdir. Agar bu sunnatning rivoyati sahih bo'lganligini bilib, agar bu narsani aniq shartlarini bilgandan keyin hujjat ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa bilib turib inkor qiladigan bo'lsa kofir bo'lishligida shak shubha yo'q degan ekanlar imom suyuti o'zlarining miftahul janna fil ihtijoji bis sunnah kitoblarida shunday degan ekanlar qaysi bir kishi o'zining sunnatga ergashmayotgan narsasini bir tekshirib ko'rsa faqat uning ergashmayotganligi havo nafs shaytondan boshqa narsa emas qalbida rasulining muhabbatidan boshqalarning muhabbati ortib ketganligini belgisidir bu bu narsani o'zini o'zi bilan ollohni o'rtasida sir qilib ey falonchi ke bir o'tirchi o'zingga insof qilib gapir seni so'zingni hech kim eshitmayapti alloh subhanahu va taolo o'zi eshitib turibdi shu sunnatlarning tark qilishligingga sabab nima deb o'zingizga o'zingiz bir savol qilsangiz albatta havo nafs shayton ekanligidan boshqa javob bo'lmaydi va shu shuning uchun ham shaytonning asosiy kiradigan insonning qalbiga bo'ladigan yo'li shudir Allohning muhabbatidan qolishlikka sabab bo'layotganligini bilgan kishi o'zi uchun buni og'ir bir musibat deb bilmoqligi kerak. Bir narsaning sunnat amalini qilayotgan vaqtingizda boshqalarning ko'ziga bu narsa xunuk ko'rinayotganligi uchun bo'lsa tashlasangiz qo'y bu narsa senga bu sunnat yarashmabdi degan bo'lsa har amallarni sunnatni aytmoqchiman shunda menga sunnatligining go'zalligi kifoya men bu bilan odamlarga ma'qul bo'lishlikni maqsad qilayotganim yo'q men bu bilan rasuliga ergashyapman xolos bo'lib ham men havas qilamanki ba'zi kishilarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bir amal qilishlikda buni go'zal qilib ko'rolmasligimiz ham bu qalbimizdagi bir nuqsonning belgisidir shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak biz o'zimizni shunchalik katta xatoga yo'l qo'yayotganligimizni bilaylikki biz shu amal bilan o'zimiz bir odam hayotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tadbiq qilayotganda uni xunuk ko'rib qolishligimiz ham biz uchun og'ir bir musibatdir bu so'zlarni eshitgan ba'zi kishilar juda bu islomga amal qilishlik qiyin bo'lib qoldi degan bo'lishi mumkin lekin buni qiyin bo'layotgan narsa haligi havo nafs shaytondir birodarlar boshqa narsa emas biz sunnatlarni xilof qilishlikka katta bir kuchlarimizni sarf qilyapmiz lekin sunnatni ijro qilishlikka bir urining bir tomondan o'zingizni kuchingiz ketmaydi biz shuning uchun ham qalbimizdagi nuqsonlarni tuzatib olmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taoloning rahmatli salovatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin Man salla alayya sallallohu lahu ashra marrat. Menga bir marta salovat aytgan kishiga Alloh subhanahu va taolo 10 marta rahmat e'lon qiladi. Allohning rahmati va salovatlari bo'lsin u zotgaki, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga u kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan kishilarga namuna bo'lib qolganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana u kishining muhabbatiga shunchalik sahobalar shunchalik yaxshi ko'rishganlarki, u kishilar jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi bo'lishlarini va o'zlarining ham jannatda bo'lishlarini o'ylaganlarida u kishining martabalarini balandligini o'ylab ranglari o'zgarib ketar ekan u kishi bilan birga bo'lmasligida o'yladi ashoblarning bittalari ranglari o'zgarib ketganlarida savol qo'yganlarda shuni aytdilar sizni maqomingiz baland meni maqomim past shuning uchun men jannatda sizsiz bo'lishlikni o'ylab shu rangim o'zgardi deganlarda man ahabba bir toifani yaxshi ko'rgan kishi ularning jamoasida mahshadda birga bo'ladi dedilar shundan keyin xursand bo'lishgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni otalaridan farzandlaridan va o'zlarining jonlaridan ham yaxshi ko'rishardilar hubayb roziyallohu da baylashib o'ldirishlik uchun kamonlar otib o'ynab masxara qilib o'ldirayotganlarida shunchalik nayzalarning badallariga sanchilayotganlarida biror tovush qilmagan kishi shunda ana Muhammadga ergashishligini oqibatini ko'rdingmi? Endi seni yoningda Muhammad bo'lishligini xohlayapsanmi deganlarda shunda deb borgan ekanlar. Muhammad alayhisalomning oyoqlariga tikan kirgandan meni jon taslim qilganligim afzal degan ekanlar. Shunaqa muhabbat qilishganlar Bizning endi ba'zi bir oddiy sunnatlarda ham ergasha olmasak bu, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laveradi birodarlar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى bugungi darsimizdagi sunnatni mahkam ushlashlikka alloh hammamizga ham tavfiq bersin sallallohu taala ala xayri xalqihi muhammad va alihi va ashabihi bu ozon aytilishlikni xufton namoziga azon aytib aytganda hech shoshilmasanglar bo'laveradi asli bu o'zi biz shu xufton namozini avvalgi vaqtida ozon aytishligimiz sababi bu odamlarning zaiflarini hisobiga olib turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilganlar agar aytganlarki shu mazmunni mukammal qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar ummatimga qiyinlik bo'lib qolmaganda, ularni misvoqqa buyurardim dedilar. Va xufton namozini kechaning 3 dan 1 ga borib o'qishligini buyurgan bo'lardim degan ekanlar. Shuning uchun xufton namozining vaqti kelishligi bilan azon aytilishlikka boshqaga masalan shoshilinmasa bo'laveradi demoqchiman. Balki yana ham afzal bo'lishligi mumkin. Lekin shom vaqtiga albatta azon aytiladi.